samlar på minnen av alla dess slag Konterfejer och andra grejer, ja jag säger då det En ung man som dansat på sjökungens bal Han kan vara i mången fara, men klara sig med Min sjömansäck jag inventerat Och minst då allt roligt som vatt Men hur det nu är nog jag ser'at. Det bästa av allt var en natt En natt på Ankara var i Barcelona där jag har min lilla flicka kvar Min Juanita, hon har mitt hjärta fått Så hela hyran den har gått Men oh vad hon var flott Min Juanita, jag henne skänkt Tusen ljuvliga namn på henne jag tänkt När jag gått i hamn jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn Viskande ömt ditt namn, min Juanita Jag går med min lastkramp, men du vet nog att Juanita, den oskuldsvita, hon kan lita på mig Jag minns vad du viska' när du hos mig satt Efter dansen där nere Skansen, ja det glömmer jag ej Min kärlek till dig jag förklarar och längtar få se dig igen Varendaste cent har jag sparat Så det blir ett sjöslag min vän En natt på Ancora var i Barcelona Där jag har min lilla flicka kvar Min Juanita Hon har mitt hjärta fått Så hela hyran den har gått Men åh oh, vad hon var flott Min Juanita jag henne skänkt Tusen ljuvliga namn på henne jag tänkt När jag gått i hamn Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn Viskande ömt ditt namn, min Juanita jag henne skänkt Tusen ljuvliga namn och henne jag tänkt När jag gått i hamn Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn Viskande ditt namn min Juanita 1960 har Harry Brandelius redan sjungit in skivor i 28 år Kai Gullmars på Ankora Bar passar förstås perfekt för Brandelius som det här året också leder tv-programmet Storstugan. Narkotikaproblemet växer i Sverige. I Stockholm avslöjar polisen en stor härva. Ett trettiotal personer misstänks för knarkhandel. Missbruket ökar snabbt och sprider sig i vidare kretsar. Läkemedel som skrivs ut av läkare är den vanligaste drogen men det förekommer också insmugglad marijuana.